بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تعالى بون خالزق ديارة مدام نامة Geçenki dersimiziň dowamy, olam näme Muhammet ibn Abdylwehhab rahimahullanyň syratdan, Rasulallaň ömür beýanyndan alty sanak näme ýeri diýdik. Indi başynda näme beren söz bar şuny aldyk, indem näme al-mawdu'al awwal ýa birinji näme bize ýetirjek bolýan ýeri nire syratdan. Olam kyssatu nuzulul wahy diýýär. Birinji Rasulallah näme wahy inmekliginiň kyssasyny aýtýar. Birinji Rasulallah näme wahy inende, Gum diýýär, fe'anzir diýýär. Tur indi näme, dawata başla diýýär. Enzir. Kowmuňy ägälendir nämeden? Şirkden. Birinji näme bilen ugradylypdyr? Şirkden kowmuňy näme, ägälendir diýipdir. Şu etýän zatlary, butlara çokunmaklary, ölülerden çagyrmaklyklary, öwlüýä-pirlere, pygamberlere, perişdelere sygynmaklyklary, olardan hajat sorap, olary araç tutunmaklyklary, şirk. Şonda ölseler, toba etmeseler. Bed'ul wahyi ala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kana sallallahu aleyhi ve sellem qablal bi'sati muhalifen lima aleyhil müşrikun lem ya'budul asnam. Ilki bilmeli zadymyz näme? Wahy indirlmezinden öň pygambermize. Pygamber entek pygamber diýilmezinden öň näçe ýaşyna ýeten adamdy? Kyrk ýaşyna ýeten adamdy. Nähili jemgyýetde ösdi? Allahdan başga hemme zada ybadat etýän jemgyýetde ösdi. Şonada biz düşünmeli Rasulallah bir gezek buta çokunan adam däl. Şundan şu zatlary bilmeli. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemi Allah Taala goran. Bir gezek pygamberimiz buta çokunan adamam däl. Bir gezek zyna eden adamam däl. Süýthorluk eden adamam däl. Arak içen adamam däl. Düşündiňizmi? Aýdym saz diňläp gyz gelne näme göz gyzdyran adam däl pygamberimiz. Nämeden? Muhalifen bolan, gaýtam müşrikleň eden zadyny birinem etmedi. Şo müşrikleň hatda etýän diýýän zatlaryny, zulumlaryny, şirklerini, küfürlerini görübilmän, jydabilmän näme etýän eken? Gar Hira, Hira diýen gowagynda näme hepdeläp gider eken. Düşündiňmi? Hepdeläp gider eken, näme üçin? Şu azan kowumyň etýänlerini fytraty ýüregi kabul eden eken. Düşündiňmi? Iman kabul eden eken. Näme etýän eken? Aişe enemiz aýtýar, näme, bir hepdelik, on günlük iýjek zatlaryny alyp, şu müşrikleň etýän zadyny görüp çydabilmän, näme, ýökejegi şo dagda, näme, Hira gowagynda, näme, oturyp aglap, dileg etýän eken. Düşündiňmi? Bir hakyky Rab Sen bolmaly diýen eken, Sen maňa Özüň görkez. Ýa Sen maňa Özüň tanyşdyr. Bu ummatymyň etýän zatlaryny Sen-ä däl, akylam, akylam kabul edenak, Senem kabul etýän dälsiň. Bulaň etýän zady dürslik däl. Maňa hak görkez diýip näme etýän eken? Özüçe näme? Ýetehennese. Özüçe näme etýän eken? Ybadat etýän eken. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşündikdämi? Ve kana muhalifen lima aleyhi kavmu. Kavminin etýänlerini hem hiç birini Resulallah etmedik. Düşündikmi? Pikir etmeyin oň näme bu buta çokunup gören adamlaryň içinden hem näme pygamberimiz hem näme saýlananlar etmeyin. Resulallah bu zatlar etmedik. Dedim buta çokunup gören adam hiç haçan näme Pygamber bolmaklygy hakyllan. Pygamber diýilýän adamlar näme? Zamanasynda bolan adamlaryň içinde iň päk ýürekli adam saýlanýar. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Pygamber pygamber saýlanmaka näme? Arabyna, ajamyna seretdi diýýär, ýüregine seretdi diýýär. Fe makatahum diýýär. Baryny näme etdi diýýär? Ýazgardy diýýär. Seýseň, şo döwür näme? Adamlaň Alladan daşlaşyp bir erbet ýeten derejesi eken. Soňam adamlaryň ýüregine seretdi diýýär, iň arassa ýüreklisi men bolanym üçin meni pygamber saýlady diýýär. Soň ýene seretdi diýýär, iň arassa ýürekleri näme siz bolanyň üçinem diýýär, sizi maňa ashap edip berdi diýýär, düşündiňmi? Şonuň üçin Allatagala adamyň ýüregine seretýär, düşündiňmi? We bizem näme etýäs, amalyna seredip ýüregine höküm etýäs, düşündiňmi? Allatagala seň amalyňa seretmesizden seň ýüregiňi bilip bilýär. Gowy adammy sen, mu'min adammy, erbet adam. Emma biz bilip bilýäsmi o zady? Hä? Biz bili-bilemiz-a, ýöne köplenç günäde ösen adamlar we günäden, bidgatdan gaýtmaýan adamlar näme etýärler? Ýaňky Allatagala näme, ýüregine seretýär diýen sözüni alyp, ýüregim gowy diýýärler. Ýok. Allatagala seň ýüregiňe seredip höküm etmeklige kadyr. Emma biz näme, seň ýüregiňi görmeklige näme, seň ýüregiňi bilmeklige biziň ýagdaýymyz ýok, ylmymyz oňa ýetenak. Şonuň üçin biz näme etýäris? Adamyň daşky dünýäsine seredip näme etýäris? Inşallah içki dünýäsem şungalykdyr diýýär. Daşynda gowulyk görsek, inşallah ýüregem gowudyr diýýär, içem gowudyr diýýär. Daşynda erbetlik gördükmi, näme, şuň ýüregi erbet bolany üçin şuň daşy näme, erbet amal berýändir diýýär. Şoň üçin näme, her guýam diýýär içinde bolan suw çykarar diýýär. Ýani guýyň içindäki arassa dur suw bolsa näme suw berýär guýy? Arassa dur suw berýär. Guýyň içi bulançak bolsa näme berýär? Guýam näme, bulançak näme, suw berýär. Şoň üçin her bir adam öz ýüreginiň gowudygyny, erbetdigini, ýüreginde iman barmy, ýokmy, ony bilesi gelse, amalyna seredäýsin. Düşündiňmi? Amalyna seretsin. Allaň näçe diýen zadyny etýär, näçe diýen zadyndan gaýtýar. Şoňa görä-de imanyna baha beräýsin. Näme eder eken, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem kowmynyň eden zadyny etmez eken. Ony düýbünden näme kabul hem etmez eken, inkär eder eken. Fekana ýezhebu ilâ gari jebeli Hira. Mekgäň töwereginde näme, Hira diýen näme, dag bolan. Düşündiňmi? Şoň bir näme, gowak bolan. Gar diýmek näme, gowak diýmek. Şoň gowagynda näme eder eken, ybadat eder eken. Wa huwa gar, wa huwa garun fi a'lal jebeli muwajihun lil-kibla. Özem näme, Alla tarapyn Şo gowagyň agzy Käbä bakyp duran eken, düşündiňmi? Mekgäň ýanynda birnäme dagyň beýiginde birnäme üstünde bir gowak eken. Gowagyňam näme agzy Mekgä bakyp oturan. Ýani şo gowakdan oturyp, a gapysyna oturyp seredeňde Mekgä gözüň düşüp oturjak eken. Şoň üçin saýlan bolmaly Resulallah näme şo gowagy. Sebäp sen oturanda-da näme etjek eken, ýüzi Mekgä düşüp oturjak eken, Mekgäni näme gözi bilen görüp oturjak eken. Näme eder eken Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şo taýda? Fekâne yejlisu fîhil eýýâm. Wal eşhur ya'budullaha azze we cell we ya'tezilu alen nas diýýär. Näme hepdeläp, aýlap oturar eken şo taýda. Öz üçe näme ybadat eder eken. Bir Alla. Esasan şo döwür näme köp ybadaty näme bolan Rasulullah doga dileg bolan. Ýöne doga dileg näme huwel ibade diýip getirdi Rasulullah. Görýäňmi? Iň uly ybadat näme? Doga-dileg, düşündiňmi? Sen doga-dileg bilen adam näme etýär? Ýüregi, zehini, dili, bedeni, hemme zadyň jemlenişýär. Emma käbir ybadat, se, zat, sadaka bermek ybadatmy, ybadat däl. Malyň bilen edilýär, emma adam doga edende, elleriňi galdyrýaň, dogry dälmi? Hatda asmana garagyňy bakdyrýaň, dogry dälmi? Ýüregiň, zehiniň, hemme zadyň, ýa. Külli bedeniň bilen berlip edilýän doga, doga dilegi diýilýändir. Bar zadyňy näme, Alla bakdyryp näme doga et diýen. Şoň üçin Resulalla näme diýdi? Aslynda ybadat şu doga dileg diýdi. Şoň üçin Resulalla näme, özüçe doga dileg eder eken. Esasy näme, dogasam näme, doga, ybadatam doga dileg bolan. Aglan, dileg eden Alladan. Haky gorkez diýen, özüňi tanat, ýol gorkez diýen. Ýa'budun-nase. Azza we Jell Ala dini Ibrahim Ýa Ýabudullaha diýen bolaýmaýmy? Ýa'tezilu anin nas. Näme der eken? Adamlardan aýrylar eken. Düşündiňmi? Näme üçin aýrylar eken? Kabul eden akdy. Görüp, çydap bilen akdy bu edilýän zulmy. Düşündiňmi? Adamlar ejize ganym bolan, süýthorluk edenler, hossary bolan näme, abraýly hossary bolmadyk, dünýäde iň gowy adamam bolsa näme, har, zelil bolar ekenler. O wagtlar näme terezi, gowlukda, erbetlikde puluňa, garyndaşyňa, güýjüňe, şu zadyňa sereder ekenler. Özem näme, üç ýüz altmyş sanagam but bar eken Mekgäň töwereginde. Bu zatlary Resulalla görübilmän näme eder eken, gidip, şo dagyň Hira diýen näme gowagynda, Ybadat eder eken. Ýa'budullaha azza we jel ala dini Ibrahim. Ýani nä haýsy dine görä? Ibrahim alaýhyssalamyň näme bozulman galan dinine görä näme ybadat eder eken. Ýani Ibrahim alaýhyssalamyň dini näme? Bir Alla ybadat etmek, towhid dini. Alal hanifiýeti diýýär. Görýäňmi? Hanifi dininde bolan. Towhid dininde bolan. Hanifi dini näme? Ýani şirki kabul etmän towhide gelinmeli din. Eýsem Ibrahim alaýhyssalamyň dini we ondan soňky gelýän pygamberleriň dinleriniň hemmesi we Ybraýym alaýhyssalamdan öňki dinleriňem hemmesi näme? Diňe tawhide ýykgynlyk edenler, tawhide gelenler, şirk diýilýänleri inkär edenler kabul etmedikler. Taýyp, şo taýda ybadat edip otyrka pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme etýär? Allah näme etýär? Onuň dogasyny kabul etýär. Ja'ahu melekun diýýär. Perişde gelýär. O perişde-de kim? Jebraýyl alaýhyssalam. Ve huve fil-gar. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şo gowakda näme ybadat edip otyr. Fekale lehu, şonda Jebraýyl aleyhisselam Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme näme diýýär? Ikra diýýär. Oka diýýär Jebraýyl aleyhisselam. Pygamberimiz näme? Özi dili bilen aýdan men ummi diýen. Ummi diýmegem näme? Um sözünden gelip çykýar. Eje sözünden gelip çykýar. Ýani näme üçin ummi diýdiler? Ýani çaga enesinden doganda ýazuw pozuw bilýärmi? Näme hatda hat sowgatam ýazyp bilmezdiň diýen. Ýani bu diýmekligi pygamberimizi ýazgarmaklykdan aýdanakda nim Allatagala näme şo pygambere duşmançylyk eden adamlara näme diýe Allatagala serediňow diýe. Pygamberliginden öň okabilýädim içiňizde şu ýok. Ýazybilýädim ýok. Indi okap ýazybilmeýänini bilýän adamyňyz Geçmişden size habar berip otyr. Geljekden size habar berip otyr. Düşündiňmi? Özem näme, hemme berýän habarlaram size dogry, çyn habarlar. Bu diňe pygamber bolan üçin bilýär bu zatlary. Düşündiňmi? Öň okan, ýazan bolsa, size belki şübhe bolardy. Öňki okan kitaplaryndan rowaýat etýär. Ýa ýazyjy bir, şahyr, şahyrana, dessançy bir adam bolan bolsa, Aý, bu bir öňki dessanlar, ýene bir dessan ýazandyr diýseňiz diýýär. Allatagala näme diýýär? Bular näme üçin saňa iman eden aklar? diýýär. Olar şübhelenerak, Şübhe-de ýok olara diýýär. Ne sen ýazuw-pozuw bilerdiň diýýär. Ne kitap okardyň. Seň aýtýan zatlaryň hemmesi wahyý diýýär. Gaýtam, seň ýazuw-pozuw bilmeýänligiň seň pygamberligiňe delil diýýär. Şunuňmy? We Allaň hemme zady edeýin diýse etjekligine kadyrlygyna delil. Şonuň üçin alymlar näme diýýär? Näme üçin Allah Tagala, hä? Ala-böle ýazuw-pozuw bilmeýän pygamberi älem-jahana näme? Mugallym edip ýetişdirdi diýýär. Düşündiňmi? Zaten Alla bir zady edeýin diýse näme? Alla şo zadyň esbabyna mätäç däl. Esbaba kim mätäç? Biz mätäç. Şoň üçin men çaga islesem ýa ol biri çaga islese öýlenmeli. Ol esbabym Alla esbap etse ondan näme aýal göwrelemeli. Onam Alla dogmak ýazan bolsa dogmaly ondan kemala gelmeli. Emma Alla bir zat islejek bolsa näme? Esbap gerek däl. Näme diýýär? Kunniýe, feýekun, bolýa, göni bolýa. Şonuň üçin köp adamlar näme etýär, haçanda dini bir zada gelmeli bolanda, öz adamlaň arasyndaky bolmaly, näme, şertler, tapylmaly esbaplar, ony-da bolmalydyr öýdýär. Ýok. Bu biziň aramyz, esbap tutunmaly diýilýän zatlar, o adamlaň arasynda etýän höküm. Emma Allaň hakynda näme, esbap gerekkä, Allah islän zadynda bolýa. Şonuň üçin Allatagala näme etdi? Perişdeler, pygamberler, äwliýalar şeýdibem näme? Mahlugyň mysalynda Allanam göz öňüne getirip näme etdiler? Alla-da arasyz çykyp bolanok diýdiler. Bular gödek ýalňyşdylar. Näme edip? Näme üçin gödek ýalňyşdylar? Halygy mahluga deňediler. Ýok, Halyk bilen mahluk oglanlary hiç haçan näme? Deňelenok. Şonuň üçin näme diýýär pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ma ana bi qari diýýär. Men okap bilemok diýýär. Ve Allah Teala da näme Ankebudyň kyrk sekizinji aýatynda näme diýýär? Ma kunte Wa ma kunte tetlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu bi yaminik. Ýani sen pygamberlik berilmeziňden öň ýazybam bilmez, okabam bilmezdiň kitaplary we ýazybam bilmezdiň diýýär. Ýöne nirden bilýär onda pygame bu zatlary? Allah öwretýär. Ondan näme etýär? Men okap bilemak diýýär, ol Sahyh Buharyda gelýär bu hadysyň Ýaňky wagt näme inýär? Aýat şu aýat inýär. Ýöne käbir ulamalar açyklaýar. Üçünji gezekde Mä ene bi kari diýip diýýärler, ony başgaça açyklaýarlar. Näme diýýärler? Birinji gezek oka diýip goýberdi. Okap bilemak diýdi. Ikinji gezegem näme? Gysdy da nim ýene oka diýdi. Dogry dämi? Okabilemak diýdi. Üçünji gezek gysyp ýene oka diýdi, ony Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem näme diýip diýýär? Oka bir zat okamasam goýjak, goýmajagyny bildi däl näme? Mä ana bi kari diýende, ýani, mä akra, näme okaýyn diýip diýýär diýýär. Şunuň şo manyda diýip diýýär. Şonda näme, aslynda şu her gezek gysyp oka diýende, şuny diýdirjek boldy diýýär. Allahutagala bilenokmy pygamberiň okamaýandygyny? Bilýär-ä okabilmeýändigini. Ýazmaýandygyny bilenokmy Allahutagala? Bilýär. Şonuň üçin şony diýdirjek boldy. Düşündiňmi? Hatda Rasul, buňa-da bir şähit bar, Rasulallahyň bir ashaby bilen eden zadyna. Bir sahaba ýalňyşýar namazynda, pygamberimiz çagyryp näme diýýär? Bar täzeden oka sen namaz okamadyň diýýär. Gitýär täzeden okaýar ýene ýalňyşýar ýene gelýär. Sen täzeden oka namaz okamadyň diýýär ýene gitýär. Üçünji gezegem gaýtarýar ony ýaňky sahaba näme diýýär. Ýa Rasulullah şundan başga zat bilemok nädip okar ondan öwret diýýär şunda. Şonada üçünji gezekde-de näme diýtýär näme okaýyn diýýär näme dillenensoň ondan şu wahyý inip näme etýär. Ikra bismi rabbikellezî halak diýtýär. Seni ýokdan bar eden Rabbyň ady bilen oka diýtýär. Ýani bismillah diýip başla diýtýär. Halakal insane min alak, Näme üçin seni ýokdan bardan Rabbyň ady bilen okamaly? Sebäp diýseň, Ol, Alla, ynsanlary ýaratdy min alak, bir damja sumdan, bir damja suwdan ýaratdy Allatagala. Alakam näme ol? Ikinji kyrk gün, üçünji kyrk gününde bir aslyşýan, gurçuk şekiline geçýär diýdik-ä, şo alak manysy. Alakat min allaka ýualliku, aslyşmakdan. Düşündiňmi? Birinji kyrk günlükde adamyň suwy näme? Eneň ýatgysyna birinji kyrk günlükde damjalygyna ýatýar, şo damjalygyna. Ikinji kyrk günlükde näme? Sakgyjy çeýnäp, eti çeýnäp çykarýaňmy, dişleň yzy galýandyr. Ana, şoňa muzga diýilýär. Muzga ýany çeýnelen etiň suratyna geçýär. Üçünji näme kyrk günlükde? Alaka bolýar. Ýani käbir agaçlaň şahasynda gurçuk asylşyp durýandyr. Şoň ala agaçlaň şahasynda asylşyp duran näme? Gurçuk şekilinde näme? Gurçuk şekilinde asylşyp duran gurçuk şekilinde näme? Enäň ýatgysyna şo surata öwrülýär. Ine şo taýda alak diýdik şo ýan. Şo suratdan näme şo? Damja boldy, soň näme, bir tokga näme çenli ete öwrüldi, soňam näme bir asylşyp ýatan bir suratdaky zatdan ynsany Alla ýaratdy diýýär. Ikra we rabbukal ekram diýip diýýär. Oka diýip diýýär. Hä, saňa näme buýuryldy? Oka, o Rabbyň ekram, jomart. Ýagny saňa erbetlik isleýänak, saňa diňe gowulyk isleýär. Saňa pygamberlik eçiljek bolýar, saňa wahyý eçiljek bolýar, düşündiňmi? Seni ol betbagtlylyk üçin, seni kösemek üçin Seni näme ezýetler görkezmeklik üçin okadýanak, Ikra, oka diýdi. Näme? Wa Rabbukel Ekram. Seniň şo gözlän hak Rabbyňy tapdyň, eheň o Rabbyň näme? Iň jomart, Ekram diýdi, Kerim däl, Akram, syga mubalaga, Rabbyň jomartlaň jomardy. Rabbyň saňa näme? Ile-güne eçilmedik zady, iň soňky näme? Hatamyn-Nübüwwe, iň soňky pygamberligi, hemme kitaplaryň gowulyklaryny we ondan artygam bir topar gowulyklary içine aljak, Yslam dinini Kuranda eçiljek diýýär. Ellezî alleme bil kalem. Ana eçiljek iň gowy zadam näme eken? Alleme bil kalem. Adama näme? Galam tutmany öwretdi ol Rabbyň. Adama näme? Ylym öwretdi diýýär. Bize galam tutmany, ylym öwrenmäni kim kim öwretdi? Allah Tagala öwretdi. Allemel insane ma lem ya'lem. Bir topar bilmeýän zatlarymyzy indi elhamdülillah bilýänlerden bolup durus. Kim öwretdi bize şu zatlar? Allah Tagala öwretdi. Şoň üçin Allah Tagala öz kerem Sypatlaryny aýtýar, Rabbyňdyr, Kerimdir, Rabbyňdyr, adamlara näme? Galam tutmany öwreden, Rabbyňdyr, adamlara bilmedik zatlaryny öwreden, Saňa-da näme? Kerimdir, Sen oka diýlen zady oka, Saňa näme? Iň gowulyklary eçiljekdir, Rabbyň Kerimdir, hiç Seni näme? Bu zatlaryň aňyrsynda kösejek bolýan däldir diýýär. Fehafizahan-Nebi sallallahu aleýhi we sellem, Wa hada awwalu ma nazala aleýhi minel-wahyý diýýär. Näme etýär? Ýaňky aýatlar Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme? Ýatlaýar. We wahydan hem birinji inen aýatlar şu, düşündiňmi? Kuranda iň birinji inen aýat Ikra süresiniň näme? Başdaky aýatlary. Düşündikdämi? We sara bi zalika nebiyyen nebbahu Allahu bi Ikra. Ýöne näme? Şul aýatlar bilen hem Pygamberimiz nebi boldy. Düşündikdimi? Nebi boldy. Entek rasul bolanok. Şonuň üçin Muhammet ibn Abdulwahhabyň diýýän zadynyň muň garşy zady ýok. Bu bu nämäni aýtýan Muddessir pygamber boldy, rasul boldy. Bu aýatlar bilen näme boldy? Ikra bilen nebi boldy, Muddessiriň baş bilen näme boldy? Rasul boldy. Nebi bilen rasulyň näme tapawudy? Nebi şunuň saýlananlygy aýdyldy. Seni pygamber edip saýladym. Entek git, dawat et, gürrüňi ýok. Düşündiňmi? Ýöne Allatagala Ykra süresinde näme etdi? Seni pygamber saýladym diýdi. Baryp adamlara aýtdymy men pygamber bolupdyryn diýip Ykra inende? Ýok, aýtmady. Näme üçin? Entek aýtmaklyk buýrulmady. Muddessirde näme etdi? Indi seni näme saýladymmy, indi seni ugratýan, kum diýdi. Bar git näme, adamlara jar et, men Allah tarapyn ugradylan rasul, pygamber, sizem iman ediň diýildi. Muddessirler näme edildi? Ugradyldy. Şoň üçin ulamalar näme diýilýär? Nubbi'a bi ikra diýýärler we ursila bil muddessir diýýärler. Düşündikmi? Ikra'yň başky aýatlary bilen näme etdi? Sen pygamber diýdi. Muddessiriň başky aýatlary bilen, indi bar git, dawat edilmekligi buýruldy. Ana, şonda birinji dawat etmeklige buýrulan zat nämedi? Kum fe enzir diýdi. Git, kowumyňy näme et diýdi? Ägelendir. Nämeden älegendirmeli? Şirkden ägelendirmeli. Düşündikdämi? Soň, näm gyz aýatlary alyp näme etýär? Sümme zahaba ila Hadijete razyýallahu teala anha. Ummul Mu'minin. Biziň birinji enemiz Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinji aýaly näme Hadije enemiz. Şu ölünçäde üstüne heleý almadyk Pygamberimiz. Düşündiňizmi? Şu Hadije enemiz ölensoň üstüne näme etýär? Ondan heleý öýlenýär we özem Ibrahim diýen oglundan bar çagalaram Hadijeden dogan. Başga hiç heleýlerinden çaga bolanok. Düşündiňiz näme? Fatyma, Ummu Kulsum, hemme näme gyzlary Rukaýýa, hemme gyzlary näme etden dogýa, hatda Kasym diýen oglam hemmesi kimden dogýa, Hatyja enemizden dogýa. Diňe Ibrahim diýen ogly kimden dogýa, Märiýe el-Kyptyýa diýen gyrnagyndan dogýa. Düşündiňmi? Asly müsürli bolan näme Märiýe diýen Kyptyýa gyrnagy bolan olam aýaldan. Ibrahim näme diýen ogly şondan bolýa. Galan hemme çagalar Hatyjadan bolýa. Razyýallahu anha özem gaty akylly bir neme adam aýal bolan, takwa adam bolan aýal bolan. Näme etýär? Hatyja enemiziň ýanyna barýar. Wa zakara laha ma hasala diýýär. We bolup geçen zatlaram näme agzap berdi diýýär. Gürrüň berdi diýýär Hatyja enemizine. Şeýle boldy, şeýle boldy. Wa kana khaifan diýýär. Özem gaty gorkuly halynda. Nädip gorkmajak sen? Bir näme gowakda otyrdyň, bir tanamaýan zadyň perişde gelibem näme, gysyp, ömrüňde okuw näme görmediň, ýazuw görmediň, oka diýýär. We wahylar inlenýär. Adam gorkar. We ter, we ter'adu faraisuhu diýýär. We ter'adu faraisuhu diýdigi, adamyň hemme ýeri sandyraýar-a. Ter'at diýdigi, sandyraýar. Faraisuhu, hemme bedeni. We ter'adu ýagny şu derejede gorky geldi diýýär. Adam gelende ol neme edip durýandyr, sandyrap hemme ýeri. Ýagny bir sandyramaýan ýeri ýok diýýär. Şu derejede näme, gorkupdyr. Emma hadysda we terjufu fuaduhu diýýär. Hadysda gelende ýüregi çykaýjak bolýar diýýär, urup gorkusyna. Näme diýýär? Näme üçin şo derejede Resulullah gorkupdyr? Ýagny ra'a minel hawlil mawkif. Ýöne şo mowkyfda Hewl bir gören näme gaty uly zat gördi. Şo zatdan gorkdy. Wa maji'ul malaki ileýhi fi hazal makan. Şo oturan ýerine perişde geldi. Ýani bu zatlar näme gorkuly zatlar. Wa kala laha Laqad haşitu ala nefsi. Hatije enemize pygamberimiz näme diýýär? Gorkdum nebsim, ýani ölermikam edip gorkdum diýýär. Bu näme üçin diýdi? Gyssy diýýär-ä Jebraýyl. Şonda, ýagny öldürjek bolýan öýdüp gorkdum diýýär pygamberimiz, düşündiňmi? Şo gysanda, Aý, indi öldüm-ow diýip diýýär, özi ýandan, düşündiňmi? Gaty gysdy diýýär, şonda ölermukam öýtdüm, öllürmüka öýtdüm, ondan goýberýär. Ikinji gezek ýene gysýar, şonda haşitu ala nefsi diýýär, ýagny şeýle bir gysdy bol indi, gysyp öllürmüka öýdüp gorkdum diýýär. Fekalet, indi Hatije enemiziň akylyna seret. Göni pygamberimizi tanan adam ol. Öňem görüp ýören adamsy, häsiýetlerini bilýär, gylyklaryny bilýär. Göni näme diýýär, kellä diýýär. Wallahi la ýu näme, la ýuhzika Allahu abada. Kellä diýdigi näme? Ýani, kelläňe diýýär, erbet pikirler gelen bolsa, seni öldürjek bolsa, saňa erbetlikler islegde diýen pikir gelse, aýyr diýýär, kellä. O zatlary Allah senden islän däldir diýýär. Wallahi diýýär. Ol Allah diýýär. La wallahi Allahdan and içýän, la ýuhzika Allahu abada. Allah seni hiç haçanam näme, gynandyrmaýar diýýär. Allah seni hiç haçanam ökündirmez diýýär. Näme üçin? Allatagala Hatyjelimize aýdypdyrmy? Allatagala Muhammet sallallahu aleýhi weselem şeýtmejegini, kösemejegini Hatyjelimiz nirden bilýär? Pygamberimiziň ahlagyna seretdi dänem akyl bilen näme diýdi? Bul ahlakly adam kösenilmeýär. We Alla-da hakyky Alla bolsa buňalak adamlar näme kösemeýär diýdi. Soň sypatlaryny aýtdy. Enneke letassilur rahim. Sen nitdiýä näme, garyndaşlygyňy saklaýaň diýdiýä, seň galak näme, hossarçyl adam ýok diýdiýä. Seň galak, dogan-garyndaşlyk saklaýan ýok, bul-a birinji häsiýediň diýdiýä. We tukri'uz-zaýf, tukri, hormatlaýaň, myhmany, nahar berýäň, hezýet-hormat etýäň. Seň galak näme, myhmanyna hezýet-hormat etýän ýok diýdiýä, ikinji sypatyny aýtýa. We tahmilul-kel, seň galak diýýä näme, Köseneniň kösenjini boýnuna alýan adam ýok diýdi. Tahmil göterýäň, elkel kösenjiň, ýan biriniň näme bergisi bolsa, algydalarym oň üstüne näme düwläp barsalar, pygamberimiz şeýle rehim-şefagatlylygyndan, jomartlygyndan näme etýän ekenler? Pylanyň bergisi meň üstüme diýen eken. Düşündiňmi? Şolara çenlem sen boýnuňa alýaň diýen, düşündiňmi? Şuňalak seň häsiýetliň we tuksibul ma'dum, tuksib näme? Zatly etýäň el-ma'dum, zatsyzlary. Tuksib, zatly etýäň, el-ma'dum, ha, zatsyzlary, nahary ýokmy, tagam-duz berýäň, eşigi ýokmy, egin-eşik berýäň, bergisini üzüşýäň. Şu zatlary eden adamy näme, hiç haçan Allatagala näme, betbagt edibilmeýär diýdi. Aýşe enemis näme etdi? Istedellet bi syfatihi sallallahu aleýhi we sellem et-taýýibe. Şu ýanky taýýyp bolan, gowy bolan gylyk-häsiýetlerini delil tutdy Hatije enemiz näme? Ennallaha ýuki'u bihi ma ýahşa, ýagny Allah Tagala hiç haçan näme indirmeýär oňa pygamberimiziň gorkandany. Pygamberimiz näme bir musybat geler öýdüp gorkdy, bir betbagtçylyga uçran öýdüp gorkdy. Hatijede bizem näme bu Rasulallaň bu näme gowy edep-ahlaklaryny, häsiýetlerini delil edip, Ýok, bu seň diýýän zadyňy Allah etmez diýdi ebeden. O sözleri nirden aldy Hatyja enemiziň? La yuhzikallahu ebeden, hiç haçan Allah seni näme, kösemez diýdi. Näme üçin? Lianna syfatahu syfati hamida, sebäbi sen pygamberimiziň o sypatlaryny hem gaty öwgüli bir kerem sypatlar, gowy, söýülýän sypatlar. Wa hada min fiqhiha radyýallahu taala anha. Ine, Hatyja enemiziň näme bir aklynyň delili şu. Min fiqhiha diýdim, aklynyň delili, ylmynyň delili, aklynyň bardygynyň. We oňa näme syrdaş bolan we oňa näme ysnyşan, näme şu minhazir wahşi şu pygamymyzyň näme bir gorkan halynda gapdalynda duran adamlaň birinjisi kim eken? Hatije enemiz eken. Seretseň näme Rasulallaň ol mowkyfy ýaňky başyna düşen zatlar bolup geçen zatlar gaty bir näme uly bir taryhda näme bir belli bir wakalaň bir ýerde oň alaky ýagdaýlarda adam gorkýa bir tüýsek bolýa şonda gapdalynda duran näme adamlaň birinjisi kimdi Hatije enemizdi. Ja'ahu malakun fekale leh. Indi pygamberimize şeý diýip näme busurnyp ýatyrka, ýene täzeden ýaňky Jebraýyl perişde gelip näme diýýär? Ýa eýýuhel muddessir diýýär. Eý buranyp ýatan diýýär. Eýýuhel muddessir diýdigi, eý buranyp ýatan. Kum beýdip ýatma, tur diýýär. Fe enzir. Seň bu kowmyň näme? Gaty hetden aşdy, gorkuz, diýýär olary. Ägälendir, diýýär. Etýän zatlaryň erbetdigini, betbagtçylyga ertýändigini, Allaň azabyna, dowzaha näme, ertýändigini aýt, gorkuz olar bu şirklerinden, diýýär. Fesara bizalika rasulan, diýýär. Ana, bu buýruklanan pygamber näme, eýýäm ugradylan pygamber boldy. Düşündiňmi? Liannahu biza, bihada umira bitteblig, sebseň şul buýruklar bilen näme, dagwaty illere-de ýetirmeklik, teblig etmeklik buýruldy. Wa fil awwali lem yu'mar bit tebligh, emma birinji Ikra suresi inende, aýatlar inende, Bar git-de aýt diýip buýurmandy Allah Tagala. Şunuň şoň üçin Nebi diýildi. Emma Muddessir inende näme etdi? Bar indi git-de saňa näme indirilse ile-güne-de aýt diýlip buýruldy. Indi beýdibem näme? Muddessirem Rasul boldy. Ýani edäýme, etýänlerem aýt päklesinler. Eýem näme, Risale ugradylandan soň näme pygambere buýruk, kime buýruk? Ummatyna-da buýruk, düşündiňmi? Ýani Resulallah näme amallaňam şirkden päkle diýip buýruldy we Resulallah şu zadam ummatyna aýtmaklygam buýruldy dämi? Onda biz näme etmeli eken? Bizem amallarymyzy, ýüreklerimizi, kawullamyzy, sözlemimizi näme, şirkden näme etmeli eken, päklemeli eken. Werrujza, Ýani wal asname we butlary, çöpleri, gabyrlaram näme? Fehjur, terk et. Düşündiňmi? Fehjur näme? Dessine terk et. Bir gram näme? Pikirlenme. Bir mint näme? Pikirlenme. Tayyip. We rujza fehjur we butlary, Allahdan başga çokunylan zatlaňňyzy, terk et diýip buýruk kime indi? Pygambere, pygambere-de şuny ýetirmeklik buýrulanda, kime ýetirmeklik buýruldy? Ummatyna, bize-de degişli. Bizem näme etmeli? Alladan başga kim, näme çokunýan bolsa, ybadat etýän, sygynýan bolsa näme etmeli? Allaň we Rasulynyň şu buýrugyna boýun bolup näme etmeli? Şirkden amallarymyzy, näme, ygtykatlarymyzy taşlamaly. Arassalamy saplamaly we Alladan başga kim nämä çokunýan bolsa o çokunýan zatlaryny näme aýyrmaly. Ar-rujzu al-asnam diýýär. Indi näme ýaňky aýatdaky gelen näme? Rujz sözüni açyklaýar. Rujz diýmek näme eken? Asnam diýmek, but diýmek eken. Hada mahalluş-şahid. Wa hajruha tarkuha wal ibtiadu anha. Hejr etmeklik näme eken? Ony taşlamaklyk we daşlaşmaklyk eken. Diňe taşlamaklyk ýeterlik däl. Näçe menzil daşlaşyp bilseňem şo zatdan daşlaşmaly. We li Rabbike fasbir, ýagny beýdi. Soňam näme diýdi? We Rabbyň üçinem sabyr et diýdi. Näme üçin sabyr etmeli? Ýagny eýem Rasulallaň etmeli dagwaty näme? Buty taşlajak bolsa. Alladan başga ýerde hudaý tutunylan zatlaryň hemmesine biderek diýmeli. Taýýyp. Alladan başga ýerde hudaý tutunylan zatlaryň hemmesine biderek diýse, Millionlarça adamlara onda siziň etýän zadyňyzam batyl diýmeli. We millionlarça adamlaň içinde hany bar, begi bar, güýçlüsi bar, dogry dälmi? Nadany bar, akmagy bar. Ondan sen seň Hudaýyň batyl etýäniňem ýalňyş diýseň, olar, sag bolsun diýip, seň arkaňy sypalajaklarmy ýa saňa ezýetler berjekler? Ezýetler berjekler. Şoň üçem näme diýdi? Welirabbike fasbir. Birden şu dawat ýolunda ezýetler çekmelem bolsaň näme? Allaň ýolunda, Allaň üçin näme et diýdi? Sabyr et diýdi. La budda minas-sabr. Sabyr bolmasa näme? Boljak däl eken. Li'annal muhimmete sakiletun. Näme üçin sabyr bolmasa boljak däl? Sebäp diýseň näme? Wezipe agyr. Muhimme wezipe. Seýdem Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme näme? Berlen wezipe agyr wezipedi. Näme näme babatdan agyr? Ýeke-öjede älem-jahanyň garşysyna gitmeli. Ykdysadyýet babatyndamy? Ýok. Syýasat babatyndamy? Ýok. Din babatynda gitmeli eken. Düşündiňmi? Gelip seň näme? Şu ykdysadyýetde näme? Alyp barýan syýasatyň ýalňyş diýmek däl ekeni. Seň şu çokunýan Allaň batyl diýmek ekeni. O din diýilýän zadam adamyň näme jüwsinde saklanýan zat däl-de, adam din diýip tutýan zadyny eýem ruhyna, ganyna siňdirýär. Şoň üçin bir adamyň näme, eliniň kesilmegine razy bolýar, emma näme, kalbynda göterýän imanynyň aýrylmagyna razy bolanok. Adamyň elini kesip aýryp bolýar, emma kalbynda göterýän imanyny näme, Dinini aýryp bolanok. Şonuň üçin pygamberimiziň boýnuna atylan wezipe näme agyr wezipedi. We tawilatun we özem bir kaýda edip bolýan zat däldi, kyýamada çenli gitmelidi. Tawilatun uzak. Şonuň üçin şu güne çenlem näme Rasulallaň näme garşysyna çykan müşriklaň nesli dur. Düşündiňmi? Şu güne çenlem näme iman bilen küfür, tawhid bilen şirk dawasy gidip otyr. Şu güne çenli. Haçan gutarjak? Kyýamatda goparjak, gutarjak eken. Taýyp, onda buň galan agyr wezipe bolsa, uzak, ýoly uzak bolsa näme eken? Tahtaju ila sabrin, sabra mätäç eken. Hada awwalu ma ba'asallahu bihi rasulahu sallallahu aleýhi we sellem. Ana, ýaňky buýruk näme? Birinji pygambere berlen buýruk eken. Ýaňky zat bilen birinji ugradylan zat eken pygamberimiz. Olam näme? bin-nehýi aniş-şirk, şirkden gaýtarmaklyk eken. Birinji edilen dawat näme eken Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemden we Allah tarapyn et diýip birinji buýrulan zat näme eken Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemä? Şirkden gaýtarmaklyk eken. Allah ikilik etmekligiň haramdygyny beýan etmeklik eken. Allahdan başga ybadat etmekligiň näme? bolmaýandygyny aýtmaklyk eken. Awwalu şeýin amarahu bi an ýenha aniş-şirk. Birinji buýran zady näme eken pygamberimize? Bar kowumyňy şirkden gaýtar diýdi. Şoň üçin şoň üçin näme şu wagtky musulmanlar ägä bolmaly. Näme towhide geliň, şirkden gaýdyň diýýän adamlaň üstünden gülýärler. Bulaň bary bilýänler şirk şirk şirk. Şeý diýýärler, özem şeýdip gaýtýarlar. Bulaň başga bilýän zady ýok diýip, bulaň bary bilýän zady şirk şirk şirk şirk. Şeý diýýärler, düşündiňmi? Ol ol melgundyga ol. Pygamberleň dinini bilmeýänlik, düşündiňmi? Onda bu gürrüň onda Allaň birinji buýran zadyna ýalňyş diýmek, Rasulallaň birinji başlan zadyna ýalňyş diýmek. Allaň birinji buýran zady şul eken. Pygamberimiň birinji başlan zady näme eken? Şu şirki şirki aýyrmak eken, tawhidi düzetmek eken. Näme diýdi? War-rujza fahjur diýdi. Nirden bilýäs şirkden gaýtaranlygyny? Butlaňňy taşla diýdi. Düşündiňmi? Ýöne but diýlende näme? Diňe butparazlyk şirk diýip düşünmeli däl. Rasulallaň çykarylan kowmunyň şirki butparazçylykdy, köpçülikleýin. We şo kowmuň içinde näme, perişdä çokunanam bardy. Şo kowmuň içinde pygambere çokunanam bardy. Şo kowmuň içinde äwliýa, salyhlara çokunanam bardy. Düşündiňmi? Şonuň üçin birbada çykarylandaky edinen kowmunyň şirki nämededi? Bu-da çokunmaklykdy. Emma Pygamberimiz salsalem, diňe Mekge müşriklerine ugradyldymy ýa ýewreý-hristiýana-da ugradyldy? Ýewreý-hristiýana-da ugradyldy. Ýewreý-hristiýan nämä şirk edipdi? Pygamberlerini hudaý tutunypdylar. Öwlüýä-salyhlaryny hudaý tutunypdylar. Dogry dälmi? Öz molla-müftilerini hudaý tutunypdylar. Allah Taala aýdyp otyr, Ittehadu ahbarahum we ruhbanahum arbaban min dunillah, öz ybadathona adamlaryny, öz molla-müftilerini Allahdan başga özüne Rab tutundylar diýýär. Isa Hudaý diýdiler. E, näme, Al-Mesih Isa ibn-Alla diýdiler. Näme, Isa, Mesih, Allaň ogly diýdiler. Ýewreýler näme diýdiler? Al-Uzeýr ibn-Alla, Uzeýr Allaň ogly diýdiler. Diňe näme, şirk hem etmän, ony aslynda Allalyk derejesine ýetirdiler. Şonuň üçin näme, buty taşla diýilse pikir etmeli däl, diňe butparazçylyk näme, şirk, emma öwlüýäparazçylyk, salyhparazçylyk, pygamber, perişdä çokunmaklyk, ol tewessül ýa şefagat, beýdip düşünmeli däl. Hemmesem näme, şirk. Soň näme? Kum fe'enzir, ýagny beýdip ýatma, tur diýdi. Indi seň näme? Wezipäň başlady. Pygamberlik wezipäň indi sen amal edilmeli. Sen pygamber edip saýlandyňmy? Indi saňa ýatmak bolmaýar. Näme etmeli Rabbym diýen soraga jogap beren ýalak näme? Enzir diýdi. Sen kyrk ýyl näme şu kowumyň içinde bolduň. Özem pygamber bolmakaň, özüňem näme şu zatlaň batyllygyny bilip, şu gowgagyň içinde dileg etdiň, dogry dämi? Rabbym bu zatlar bolanok. Muş bolanok diýýän zadyň hakykatdanam bolanok, bar git bolmaýanlygynam indi aýt, arkaňda-da men durýan diýdi. Düşündikdämi? Näme feenzir, ne nirden bilýäs, pygamberiň arkasynda Allaň durandygyny? Buýruk, buýrugyň eýesi kim? Alla, eýýäm Alla bar diýtdämi? Yzynda durmazmy? Şoň üçin prezident, et men jogap berýänini. Şuny prezident bir raýatyň içinde birine et diýensoň, raýatyň içinde oň buýrugyna garşy çykjak, çykjak barmy? Düşündiňmi? Biri garşy çykaýsa-da näme etýär? Hä? Ýerli kanunyň kodeksine görä näme ýeterlik jederedine jezasyny berýär. Düşündiňmi? Şoň üçin emdir diýip buýrugyň eýesi kim? Alla. Eýýäm düşünýäs näme? Sen wezipäňi ýerine ýetir. Goramak menden, arkaňda durmak menden. Güýje mätäç bolaňda güýç indirmek menden. Düşündikdämi? Näme Enzir Tayyip, unziru an maza? Ýani pygamberimiz göýä sorag beren ýaly. Ýani nämeden gorkuzaýyn adamlary, ýa Rabbym? Nämeden ägälendireýin bulary? Näme? Enzirin nasa an şirk. Adamlary näme? Şirkden ägälendir. Wa ibadatil asnam wa näme butlara başga zatlara Allahdan başga zatlara çokunmaklykdan ägelendir. Enzirhum anha şu zatlardan ägelendir. Taýyp näme üçin birinjisinden başlapdyr? Zyna etýärdi mekgeliler, arak içýärdi mekgeliler, süýthorlyk etýärdiler, ejize galymlyk etýärdiler. Näme üçin bu zatlardan başlamadylar? Edepsizdiler, ahlaksyzdylar. Näme üçin bu zatdan başlamadylar? Sebäp diýseň näme? Her bir näme belaň körügi bolýar diýer-ä, her bir belaň körügi bolýar, düşündiňmi? Aslynda ýaňky zatlar näme, asyl günä däl-de ýaňky zatlar şirk günäň berýän miwesidi, düşündiňmi? Haçan-da şu şirk diýilýän zat aýrylyp tawhid gelende näme, zyna-da gitýär, şirk hem gitýär, hemmesem gitýär. Şoň üçin mysal alyň. Içimizden mysal alyň Alhamdulille. Barymyz şirkden sapmy? Inşa Allah barymyz şirkden sap. Barymyz muwahhidmi? Muwahhid. Men seni tanýan iki ýyl bäri, ony tanýan iki ýyl bäri, buny tanýan bäş ýyl bäri. Şeýle bir tawhidleri tanap ýörün ýigrimi ýyl bäri. Biriniň zyna edenini göremok. Biriniň Alhamdulille arak içenini göremok. Biriniň süýthorlyk edenini göremok. Biriniň näme zyna edip ýörenini göremok. Näme üçin? Sebäp diýseň, adamyň kalbynda iman, tawhid oturanda näme, eýýäm bu seni diňe gowy amallara eltýär. Birden ýalňyşaýsaňam, toba eltýär seni. Emma adamyň kalbynda şu tawhid bolmasa, iman bolmasa, Alladan gorky diýilýän zat bolmasa, ölemsoň direlmelidirin-ow, hasap bardyr, hesip bardyr, dowzah, jennet bardyr diýen zat bolmasa, Adamdan hemme erbetlikler çykýar düşündiňmi? Şoň üçin näme üçin beýleki zatlardan başlamady Allah Tagala? Sesiň şo zatlaň masdary bar, çeşmesi bar diýip düşündiňmi? O zatlar ýöne ýerden zyna gelen akdy, ýok. Dinsizlikden, şirkiň sebäbinden gelýän näme? Erbet tikeneklerdi o zatlar. Şoň üçin Allah Tagala näme? Erbetligiň köküne palty urdy. Şoň üçin näme? Bir agajy islemeseň näme? Köküne palty urýaň, üstüniň agaçlaryny çyrpmaýaň. Ýapragyn sogurmaýar. Oň ýapragyny sogursaň, ýene ýapraklaýar. Agajyny çyrpsaň, gaýtam näme etýär? Beter näme, gürelýär. Şoň üçin näme etdi? Şirkden başlady. Günä daragtynyň köküne palt urdy. Düşündiňmi? Şoň üçin biz nämeden başlamaly? Bizem şundan başlamaly. Şoň üçin şu ummatdan şirk göterilmese, tawhid gelmese näme, şu ummatdaky pesligiň näme, köküne palta urup bolanok. Şu ymmatyň näme, içiniň pesliginiň näme aýrylmagyny, şirkiniň, küfrüniň, günäleriň näme aýrylmagyny islesek näme etmeli? Düýbünden başlamaly, çeşmeden başlamaly. Hemme günä sebäp bolýan zat näme? Şirk we küfr. Hemme tagada, hemme gowulyga sebäp bolýan zat näme? Tawhid, iman, sünnet. Taýyp. Näme etdi? Ewweli şeý, Iläh tutulan zatlar eken. Şu zadyň özi nämäni aňlatýar? Şu şirkiň howpunyň hatarynyň näme, hemme günäleň howpundan hatardyndan näme, artykdygyny, erbetdigini aňlatýar. Emma zynaň, ýa edepsizligiň zadyň howp-hatary şirkden ýokarda bolsa näme? Ilki bilen näme, olara gowy ahlaklylyk öwret diýerdi. Şonuň üçin sopylar näme diýýär? Ilki namaz okamaly ol diýýär. Ilki adamlara namaz öwrediň diýýär. Bir edep billik, ahlak öwrediň diýýär. Düşündiňmi? Ondan şirk towhid ol Aslynda olar şirk towhide näme üçin gürlemäň diýýär? Ol ummatda şirk bar diýip bilenok olar. Düşündiňmi? Şu etýän zatlaryny müşrikçilik saýyp bilenoklar. Hakykatdan şo zatlar näme birinji buýrulmaly zatlar bolsa, Bular ýa-da pygamberiň dinini bilmedikleri bolýar, sopylar, düşündiňmi? Ýa-da özleri Allaň we Rasulynyň näme başlan zadyny ýalňyş saýdyklary bolýar, düşündiňmi? Haýsyny süýji tutup tutsaňam näme bolýar? Ajy bolýar. Dinlerini bilenak diýseňem ajy, ýa pygamberi we Rasulyny başlan zadyny ýalňyşypdyr diýseňem ajy, düşündiňmi? Sen-ow din dagwat etýäňmi? Diýeniňem bileňak. Alla birinji nämä buýrupdyr? Alla birinji nämeden gaýtarypdyr? Bileňak. Nämä çagyrjak onda sen adamlary? Resulalla birinji bilen nämä çagyryp, nämeden gaýtarypdyr kowmuny? Bileňak. Onda sen nämä çagyryp, nämeden gaýtarjak? Bileňak. Iliň günüňe onda näme üçin çykýaň onda? Mynasyp bolýamy şoň alak adama iliň gününe çykyp? Äbeden mynasyp bolanok. Şoň üçin iliň günüň öňüne çykýan adam ilki bilmeli, Alla näme buýrupdyr birinji bilen? Pygamber näme bilen başlapdyr? Ummatyň keselini sen näme ölçerip, derňäp, kesgitläp bilmeli? Ýa gördüň, bakdyň bir ummatda şirk ýok-da, bir ummatda riba bar. Alhamdulillah, bary Allany birleýär. Baram şirk diýilýän sözüni gaýdypdyrlar. Näme? Ýalan söz bar we süýthorluk bar. Haýsy erbet? Süýthorluk erbet, süýthorlukdan başla. Şirk ýok ýerde, onda şirkden başla diýen zat. Ýöne onda-da aýtmaly. Şirk ýok ýerde-de adamlar näme? Şirke düşäýmäliň. Çagalaryňyza, aýallaryňyza aýdyp geziň, ündäp geziň diýmeli. Sebäpsiň Ibrahim alaýhyssalam şirk eden pygambermi? Ebeden. Şonda-da näme diýen? Rabbu jünübni we beniýe en na'budel asnam diýen. Rabbym meni we çagalarymyzy Täzeden gaýdyp buta çokunmaklykdan bizi gora diýen. Ebeden Ibrahim alaýhyssalam buda çokunmadyk we çokunmazam o pygamber. Gaýtam buda çokunmaklygy batyla çykaran pygamber Ibrahim alaýhyssalam ýöne onda-da özüne gorkan, öz takwalyna, öz imanyna näme daýanan adam däl. Haçanda bir adam Alladan başga bir zada daýanyp başlasa azýar. Şoň üçin käbir adamlar hem ylmy bolubam azýar. Näme üçin? Ylmyna daýanyp başlaýar. Aýn özüm bilerinaý diýýär. Düşündiňmi? Käbir adam näme? Imany bolubam birden azýar. Näme üçin? Imanyna daýanýar. Şonuň üçin ýeke-täk tewekgül edilýän kim? Alla. Şonuň üçin imanyňa-da daýanmaýaň, ylmyňa-da daýanmaýaň. Şonuň üçin elmydama näme? Resulallaň eden dilegini etmeli. Resulalla näme diýen? Göz açyp sal näme wagtam bolsa Rabbym meni näme? Özüme tabşyrma. Özüň näme? Göz astyňda sakla diýen. Soň näme? نام ديا فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك Näme diýýär? Ýaňky zatlary bilseň diýýär, ýene bilersiň diýýär. Ýani ol müşrikler başga-da näme kän zatlar etýän eken diýýär. Olar ýene etýän zatlary näme? Zulum etýän ekenler. Müşriklerde zulum bolanmy, bolmadyk Mekgäň halkynda? Zulum eden ekenler. Udwan, duşmançylyk edenler bir-birlerine. Zyna edenler, düşündiňmi? Ýani şu zatlar baka-da Allatagala haýsysyndan başlady? Şirkden başlady. Şoň üçin näme, käbir dagwatçylar näme, bir kowuma bardyň, şirk bäbinden girmäň diýýär. Birinji dagwatyňyz şirk towhid etmäň diýýär. Zynadan başlaň diýýär, zulumdan başlaň, duşmançylykdan başlaň diýýär. Näme üçin? Towhid şirkden başlaň, adamlaryň arasynda agzalyklar öçjekmiş. Şoň üçin näme diýýär Muhammet Abdylwahhab, şu zatlary getirýär. Diňe olaň eden zady şirk däldi diýýär. Düşündiňmi? Olaň eden zady bu zatlaram etýärdiler diýýär. Zyna-da etýärdiler diýýär, zulumam etýärdiler, duşmançylygam etýärdiler bir-birine. Şonda-da Allatagala näme? Şirkden başlady. Eýýäm nämä düşünýäris biz? Şirk hemmesinden howply hatarly zat eken. Netijede, şirkiň günäsi, şirkiň howum-hatary, ýaňky agzalan günäleňkiden näme? Artyk bolsa, onda birinji ägälenmeli, ägälendirmeli we ägälenmeli zadymyz näme eken? Şirk eken. Näme diýýär? Wa ma'a hâzâ indahum hâulâi ehlul jahiliýeti kânû yumarisuunel kabâih, ez-zina we'r-riba we'l-kebâir. Ýagny jahiliýet kowmundakylar, Mekge müşrikleriniň näme eden günäleri diňe şirk däl eken. Düşündiňmi? Olaryň eden günäleri näme? Başga-da eden zatlary kän eken. Kabâih, kabih bolan, erbet zatlaryň näme köpüsini eder ekenler, yumarisuun eder ekenler. Zyna diýen ýalyk, riba diýen ýalyk, näme we başga-da uly günä diýlen zatlary. Ine näme diýjek bolýa şo gowy zady edenem bolsalar näme şirk olaň gowy eden zatlaryny batyla çykardy. Gowy eden zatlarynyň näme olara şirkleri baka peýda bermedi. We olaň käbir gowy zatlaryna näme pygamberimizem näme aý bulaň gowy zatlaram balaý nädip men bulara müşrik diýeýinäý diýip näme Şirki waka olaň gowy zadyna seredip näme, olara müşrik diýmeklikden, olaň garşy jihat etmeklikden saklanmady, düşündiňmi? Hatda olaň gowy eden zatlaryny näme, käbir ybadatlaryny gönümel Alla ýakynlaşýardylar, müşriklerem. Aslynda müşrige näme üçin müşrik diýilýär? Ybadatynda Alla ikilik etýär. Alla-da ybadat etýär, ýene bir zady şärik etýär, düşündiňmi? Ýani müşrik diýilse, Müşrik Alla ybadat edenak diýip düşünmeli däl. Müşrikde ybadat däl-de, müşrikde ybadatlar bar. Düşündiňmi? Hemme ybadaty müşrik etýär. Ýöne näme? Şärik etýär. Düşündiňmi? Mysal üçin, näme? Haj eder ekenler, umra eder ekenler, miskinlere sadaka berer ekenler we başga-da näme gowluklar bolsa, näme? Egin-eşik bermek, arkasynda durmak, şuňalak näme gowy zatlary eder ekenler. Wema-a hada Indahum bakaýa min açyklaýar şeýh Fowzan hafyzahullah. Wa ma'a hada indahum bakaýa min dini Ibrahim alaýhyssalam, kanu yahujjun wa ya'temurun. Asly haç diýilýän zat bular müşrik bolsa nirden galdy bulara? Diýseň bular aslynda Mekgäň halky kimiň dinindediler? Ibrahim alaýhyssalamyň dinindediler, düşündiňmi? Ýöne o zat ady geler ýöne näme? Amr ibn Luhaý diýen biri birinji Ibrahim alaýhyssalamyň dinini üýtgeden adam. Şo birinji butparazlygy Ibrahim alaýhyssalamyň dinine salýar, düşündiňmi? Ondan öň näme arassa mekgeliler musulman bolanlar. Ibrahim alaýhyssalamyň dini, ondan soňam Ismaýyl alaýhyssalam, şo güne çenli şol adam pygambem Ibrahim alaýhyssalamyň dinini bozýança Ibra Mekgäň halky kim bolan? Musulman bolan. Ýöne müşrikçilik goşuldam näme, goşulandan soňam şo dinlerinden käbir zatlar galdy, düşündiňmi? We özlerinem kime ýöňkeýärdiler? Ibrahimyň dinine ýöňkeýärdiler. Taýp, şu wagtky adamlar, şu wagtky musulmanlar özlerini kime ýöňkeýärler? Muhammet sallallahu aleýhi we selleme ýöňkeýärler. We pygamberimiziň dininde bar zady etýärlermi edenaklar? Namaz okaýarlar, haj etýärler, zekat berýärler. Ýöne şirk etýärlermi? Şirk etýär. Näme näme tapawudy bar olaryň? Olar Ibrahime deňediler özlerini. We Ibrahimiň dininden galan ybadatlary hem etýärler. Ýöne Ibrahimiň dininden çykarjak şirk etdiler. Müşrik boldularmy? Bolmadylar. Müşrik boldular. Muhammet ymmaty hem şoňa. Ana sen hakyky Muhammet ymmatynda boljak bolsaň, Muhammet ymmatyndan çykarýan amallary etmeli däl sen. Emma käbir amallaryny edip we Muhammet ymmatyndan çykarýan amallardan hem gaýtmasaň, sen Muhammet ymmatynda galýandyryň. Öýtme. Sen özüňi näme muslim saýsaň hem, din seni, Alla seni näme, muslim saýanak. Saňa müşrik diýýär. Näme üçin? Sen ybadatlaryňy saf, näme, arassa Allaň hakynda etmediň. Ve kanu yetasaddakun alel mahtajin yani sadaka bererdiler diye mätäçlere. Hazihil af'al tayyibetun yani bulaň etýän zady bir gaty gowy amallar. Gowy amal näme? Sadaka bermek, miskine hossar çykmak, hac etmek, umre etmek, bu zatlar gowy amallar. Lakin ýöne bulaşdyrýan zatlar bulaň amalyny, zaýa eleýän zat bar. Lakin näme? Ol näme amal eýesine peýda berenok. Düşündiňmi? Şoň üçin bir adam näme bir milliard dollar diýeliň oglanlar. Sadaka berdi. Gowy zat merbet zat. Düşündiňmi? Haçan gowy şy? Allaň yrzalygy üçin beren bolsa gowy. Şuňa seretmeli. Şoň üçin näme Ibn Ömer razyýallahu anhu Ömer razyýallahu anhu rowaýat etýän hadysynda näme diýýär? Innemel a'malu binniýat diýýär. Düşündiňmi? Amallar Niýetine görä. Ýagny şu amaly seň etmekligiňe iteren niýet näme? Şoňa görä amalyň ygtybarlanýar diýýär. Şu amaly etmeklige iteren niýet lillä bolsa, Allaň rzalygy üçin bolsa, seň bir million dollaryň Allaň huzurynda näme diýip ýazylýar? Sadaka berdi diýip ýazylýar. Emma şu bir million dollary sadaka bermeklige iteren zat, adamlara näme, ýüz ýyllarça meniň adym galsyn, bir million dollar sadaka beripdir diýip. Ýa gyzyllar kitaba gireýin niýetiň bolsa, düşündiňmi? Ýadanym, jomart, el açyk, berimli adam diýen ady goýmaklyk üçin beren bolsaň. Suratynda sadaka diýlenem bolsa, Allaň ýanynda näme diýip ýazylýar? Şirk diýip ýazylýar, düşündiňmi? Birinji adam şu amal bilen jennete girýän bolsa, ikinji adam şu amal bilen dowzaha girýär. Näme üçin? Birinjiň niýetinde Allah üçin, ikinjiňkide at-abraý, şöhratparazlyk üçin. Şonuň üçin ýaňky hadysyň yzyna nämäni mysal berdi? Femen kânet hicretuhu ilâllâhi ve rasûlihi, näme diýdi? Fe hicretuhu ilâllâhi ve rasûlihi, kim hicreti Mekgeden Medinä din tutmak üçin gaýdanda, niýeti Alla ve Rasul üçin bolan bolsa diýdi. Alla ve Rasul üçin bolan bolsa näme diýdi? Onuň eden hicreti Alla ve Rasul üçin diýip ýazylar diýdi. Ve men kânet hicretuhu li dünýe, Emma dünýäň bir panysy üçin gaýdan bolsa, porsuz üçin, Ew limra'atin, ýa bir aýala öýlenmek üçin gaýdan bolsa näme diýdi? Fehijratuhu ila ma hajara ileýhi. O näme, näme niýet üçin eden bolsa, şo niýetine görä amal ýazylýar. Allaň ýalynda sogap, hijret diýip ýazylanak diýdi. Düşündiňmi? Şoň üçin näme diýýär, bulaň amallary seredäýmäne gowy amallaram bolsa diýýär. Ýöne bulary iteren zat nämedir şo gowy amala? We bulaň eden amallarynyň, erbet amallarynyň iň erbedem nämedi? Iň ulusam näme? A'zamuha eş-şirkdi. Iň erbet eden amallaram nämedi bulaň? Şirkdi. Ýef'aluna zina, dogry, zina-da enerdiler diýýär. We ýe'kuluna riba, süýthorlugam ederdiler diýýär. We ýe'kulunel meýsir diýýär. Kymaryň üsti bilenem näme? Eklenç ederdiler. Ýagny kart, neşepe, şeşepe, şuňňalak zatlar. Bu zatlaryň üstüne näme? Eklenç ederdiler diýýär. Bu bilenem Alla ýakynlaşjak bolýardylar. Düşündiňmi? Ýetekarrabuna bi hada şirki ilallahi min jehlihim. Taýýyp, ýöne bulary näme? Şirk bilen Alla ýakynlaşmaklyga iteren zat nämedi? Günä bilen Alla ýakynlaşmaklyga iteren zat nämedi? Ylymsyzlyklarydy. Düşündiňmi? Heý, ylymlary bolsa, etjekdilermi? Ýokdy. Iteren zat näme eken? Jähl eken. Şonuň üçin näme? Ulamalar Adam şirke düşende, onuň ylymsyzlygy näme, uzur bolanok diýen ulamalar näme diýýär? Asly küfür, şirk näme diýýär? Jähiliň miwesi diýýär. Düşündiňmi? Ylymsyzlyk diýilýänler aslan küfürden, şirkden aýyrlanak diýýär. Jähiliň bar ýerinde küfür bar diýýär. Ýa küfrüň bar ýerinden jähil aýyrlanak diýýär. Şirkiň bar ýerindenem näme, jähil aýyrlanak diýýär. Şonuň üçin jähil uzur bolanok. Şonuň üçin näme, Bulary iteren zat nämedi? Şirk bilen, günä bilen Alla ýakynlaşmaklygy iteren zat nämedi? Ylymsyzlyklarydy. We onda-da özlerini ylymsyz saýmazdylar. Öz etýän zatlaryny şirk, küfür, iň uly günäler saýmazdylar. Şonda-da eden zatlaryny näme? Alla ýakynlaşmaklyk saýardylar. Allah Tagala Zümer süresiniň üçünji aýatynda näme diýýär? Ma na'buduhum illa liýukarribuna ilallahi zulfa. Biz bulara ybadat edemizä. Ýöne biz bulara ybadat etmekligimizden maksadymyz näme? Alla ýakynlaşmaklyk diýerdiler. Araçy diýerdiler, şefagat diýerdiler. Düşündikdämi? Unzur keýfe ýahfalul jehl bi ashabihi. Ylymsyzlyk, nadanlyk eýelerini näme zatlara ertýär, serediň diýýär. Düşündiňmi? Şonuň üçin musulman adam hökmany suratda musulman bolmaklygy üçin gerek amallaryny öwrenmeli. we musulman musulman boljak bolsa gaýtmaly işleri bar, terk etmeli zatlary bar, şo zatlary hökmany suratda bilmeli. Emma bilmeseň bilimsizlik, ylymsyzlyk seni nirä ertjek eken? Allaň we Rasulynyň näme duşmany boljaklyk derejä ertjek eken. Wal fika fid-din, ýagny şu zatlaryň netijesi saňa nämäni berýär? Akydany öwrenmeklik, towhidi öwrenmeklik, diniň fykyny, halal-haramy öwrenmekligiň näme? Wäjipdigine, birinji öwrenmeli ylym towhid, akyda ylymdygyny näme? Saňa iterýär we şo peýdalary näme? Bize berýän eken. Wallahu taala a'la we a'lam. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.